Check kalendern, nu må vi komma iväg. Vi ska på julehandel och först köper gåvor till mig. Yeah! Det är nog snö, det blir en ner upp, kom ner upp, kom ner upp hit nu. Jo, ja tack, tack. Julhandeln är jättebra om ur, Slämma mig fram, framkast, styr med man. Är du halv banan? Visste du att du kan sticka varje kö, men du tänker dig om igen. Det är kö som fylldes då! chillen Där ligger spräcker, och en flyr i flint. För när någon snik så vart jag bara är väldigt sent. Där julo kom en demon och världen låg för mig att slå. När en kylling som han går fram och tog min plats. Mm, plats, plats, plats. Jag svingar slägga runt som en förvuxen propell för glädlig delar ut en saftig karamell. Timmerlättar från golvet man farman! Ett vatt kastas ut och fick aldrig komma igen. Men det var nog värt det för sig träffs jag aldrig igen. Kem aldrig i, kem aldrig i, kem aldrig i, kem aldrig i, kem aldrig i, kem aldrig igen.